хайр тахан дүүс нартаа эзний өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэй бяцхан одоо хуваалцалтыг хийх боломжийг олгосон фадартаа гүнээ талархал илэрхийлмээр байна. Аа Солонгост 5 жил болоод ирсэн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 3 жилд бас нэг удаа ирсэн байсан. 2 жилийн дараа дахиад ирнэ. Тэгээ монголоор сайн ярихгүй болохоор бас юуны хиллэг маань бас жоохон өөрчлөгдөд солонгос маягийн хиллэгтэй болсон байна хүмүүс тэгжээс тэгээ сайн ойлгохгүй байж магадгүй шүү. Ямар ч гэсэн хичээнэ гэж. Бурхны хаанчлал та нарт ойрхон байна. Өнөөдөр айлдал дээр Есүс өөрийн шав нарыг хот газар бүр эсвэл сум аймагуудаар хоёр хоёроор нь илгээж өвчтөн хүмүүсийг эдгэж Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхлахыг тушаасан билээ. Гэхдээ хот газар бүрд явхдаа хэтвч богц гуталч бүү аав гэж Есүс маань сургасан байдаг. Мөн дүнчлэн замдаа хинтээч бүү мэндэл гэж хэлсэн. Ер нь холын аянд явахын тулд тухайн газрын байршил цаг агаар нөхцөл байдал ёс заншил мөндгүнчлэн тийшээ явах унаа, хоол хүнс гих зэрэг маш олон зүйлсийг бэлдэх шаардлагатай байдаг. Хэрэгт хэрэгтэй зүйлээ авч явуулгүй бэлтгэлээ дутуу хийх юм бол аян замдаа хэцүү байх бөгөөд бас зутрах аюултай байлаа. Жишээлбэл хөдөө аян зав бол мэдээж дулаахан хувцас авч явах хэрэгтэй. Орой хүүтэн байдаг учраас мөндөөчлөн айны хүнжил, майхан эсвэл өөр хэрэгтэй хоол хүнс бүх зүйлсийг авч явах хэрэгтэй байдаг. Манай сургуульд а хамт суралцж байгаа манай оюутнууд маань болохоор энэ ч ирсэн байгаа, урд сууж байгаа 9 оюутан солонгосоос ирсэн байгаа. Энэ оюутнууд маань болохоор Монголд 1 сарын турш энэ мишнер Монголын одоо сүмтэй танилцаад бас суралцахын тулд бараг 3 сарын турш бэлдсэн байгаа. Монголд ирэхин тулд 1 сард энд байхын тулд 3 сарын өмнөөс эхэлж бэлдсэн. Бүүр өмнө болохоор төлөвлөгөөгөө болохоор түрүү жилийн сүүлээр гаргаж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр бэлтгэлийг болохоор хагас жил гаруй бараг хийж 1 сар энэ цаа байрлаж байгаа. Маш их бэлтгэлийг хийсэн байдаг. Гэхдээ бэлтгэлээ маш сайн базаагаад авч явах ёстой зүйлсээ бүгдийг нь авч явсан байлаа ч гэсэн гэрээсээ холдвол бас мэдхгүй газар очивол ямар ч байсан гэсэн тийм амар зүйл байдаггүй лээ. Гэтэл өнөөдөр Есүс маань болохоор өөрийн дагалдагчдыг зүгээр л нэг одоо баасаараа тэмдэглэхээр аянд явуулж байгаа бус эсвэл зүгээр зугаалганд тоглож наадхаа зугаалганд явуулсан бус. Харин өвчтэй хүмүүсийг эдгэж Бурхны хаанчлал ойрхон байгаа гэдгийг тунхагл хэмээн аймаг сумуудаар газар бүрт одоо илгээсэн байгаа. Гэхдээ холын аянд илгээсэн боловч тэд нэр загсан зүйл нь болохоор гутал, хитвч, богц, хувц хунар болоод идэх хоол хүнсийг базаах шаардлагагүй. Зүгээр л байгаагаараа яваа гэж тушаасан баг. Тэгвэл Есүс маань яагаад ийм хэцүү даалгаврыг шанартаа өгсөн байх блэ? Хов хоосон карманда мөнгөгүй зүгээр л одоо байгаа байдлаараа хөдөө очоод Бурхны сайн мэдээг түгээх бол та нар байсан бол Есүсийн үгийг хүлээн авах байсан уу? Манай сургуульд ламын сургууль болохоор өмнө намайг 1-р курс, 2-р курст байхад бас манай ламын сургууль сурж исэн нэг лам маань болохоор Солонгост замаас замыг олох гэдэг ном гаргасан байгаа. Солонгосоо болохоор гэрээс гэрэлж чаддаар э, ном. Тэр ном болохоор Мүнжээ сан гэдэг нэг ламтан маань болохоор бичсэн байгаа. Тэгээ тэр ном болохоор Солонгос болохоор нэлээд их одоо алдартай болоод маш их борлогдсон байсан. Тэр ямар ном байсан бэ гэхээр тэр ламтан маань болохоор ламын сургууль байхдаа 40 хоногийн турш одоо солонгос даяар нэг бүтэн тойрон аялал хийсэн байгаа. Тэгвэл аялал хийхдээ болохоор мөнгө ганц зоос ч гэсэн авч явахгүйгээр илүү хувцсгүйгээр зүгээр тэгэж явсан байна. Зүгээр л өөргөвчөө үрээл нөө нүүр угаах юм аваад тэгэл өөргөвчөө үрээл зүгээр явсан. 40 хоногийн турш найзтайгаа хамт. Тэгээд хэдийгээр түнд юуж байхгүй байсан боловч өөрийнхөө одоо зорьсон зоригтой хүрч солонгосыг нэг бүхэл тойрсон. Мэдээж мөнгө байхгүй, хувц байхгүй, хоол байхгүй байсан боловч явах зам бүрт нь болохоор хүмүүс түүн тусалж байсан. Хоол өгдөг ч юм уу, хувц өгдөг ч юм уу. Тэгвэл түүний аялал бүтэмжтэйгээр сайн болсон шалтгаан нь юу байсан болов? Эсвэл тэр ламтан маань яагаад тиймэрхүү аяллыг хийх болсон болоо гэдэг асуултыг тавьж болно. Мэдээж залуу хүн байсан учраас залуу хүний одоо эр зориг ааг гэдэг юм уу? Залуу насны аагаас болоод ч юм уу? Эсвэл өөрийнхөө үзээгүй зүйлсийг хийж үзхийг хүсээд эсвэл бүх зүйлсийг даван тулмаар санагдах ч юм уу тийм сэтгэлээсээ болоод явсан байж болно. Гэхдээ тэр номыг уншиж үзвэл юунаас ч илүүтэйгээр тэрхүү аян замыг хийсэн шалтгаан нь болохоор бурханд итгэх итгэлээсээ болсон гэж байдаг. Тэр замаар явсаар замаасаа замыг олсон гэж. Зам нь болохоор бурхан байхгүй. Би бол зам, гэрэл, ам мөн гэж хэлдэгтэй. Өөрт юу ч байхгүй боловч хэрвээ бурханд итгэвэл бас бурхныг дахахыг чин сэтгэлээсээ хүсвэл бурхан өөрт нь хэрэгтэй байгаа бүх зүйлсийг өгдөг. Биднэрт байгаа бүх зүйлс бурхнаас ирсэн байдаг. Тийм ч учраас өнөөдрийн айллыг харах юм бол Есүс яагаад өөрийн 70 шавийг юучгүйгээр газар газар бүр илгээсэн гэдгийн шалтгааныг бид нэр олж болно. Тэр шалтгаан нь болохоор өөр ямар нэгэн эд материалын зүйлс хоол хүнсэнд өөрийнхөө бүх одоо анхаарлаа тавилгүйгээр харин өөрт байгаа бүхий л амьдралыг бурханд өргөн бүхий л итгэл найдварт зөвхөн бурханд тавихыг одоо Есүс маань бид нэр шавнараасаа хүссэн байна. Тэгэхээр энэхүү айлын илгээлт маань болохоор Есүс өөрийн 12 шаваас гадна 70 шавнартаа ингэж томилсон байсан бол энэхүү айлал маань бас өнөөдөр бидний амьдрал ч гэсэн ач холбогдолтой байлаа. Энэхүү айлал маань болохоор энэ илгээлт маань болохоор зөвхөн гэрээ орхиод холын газраас Монголд ирсэн манай ламнаар систрүүд эсвэл одоо зүгээр энгийн одоо сүсэг одоо бурханд өөрийнхөө амьдралыг зориулсан тэрхүү хүмүүсийн төлөө бус харин над шиг тань шиг биднэр шиг энгийн хүмүүсийн төлөө ч гэсэн энэ хүү илгээлт маань биднэртэй холбогдолтой байлаа. Баптизмаар дамжуулаад бид бүхэн бурхнаас энэхүү дуудлагыг хүртсэн бөгөөд бурхны хаанчлалыг зөвхөн өөртөө бус харин өөрийн гэр бүл, өөрийн нийгэм, өөрийн ажиллаж байгаа газар эсвэл өөрийнхөө ан нөхдөдөд Бурхны хаанчлал юу болохыг зааж өгч Бурхны хайр ямар агуу болохыг зааж өгөх дуудлагыг бид бүхэн хүлээн авсан байгаа. Тэмч учраас хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар өдөр тутмынхаа амьдралыг амьдрахдаа бидний амьдралд хамгийн ихний байрыг эзэлдэг зүйл юу вэ? Бидний сэтгэлийн гүнд хамгийн нэгдүгээрт байдаг зүйл юу вэ гэдгийг сайн тунгаан бодох нь маш чухал байна. Бидний сэтгэл зүрхэнд, бидний өдөр бүрийн амьдралд, бидний Бурхны хаанчлалд хүрэх тэр аян замд маань хамгийн чухал нь идэх хоол юм уу? Хүн эдхийн төлөө амьдрт юм уу? Өмсөхийн төлөө амьдрт юм уу гэдэг шиг. Бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл нь өдөр бүрийн хоол унд маань юм уу? Өмсөх хувцас маань юм уу? Эсвэл бусад хүмүүс юм уу? Эсвэл би өөрөө хамгийн чухал нь би өөрөө. Нэг талаасаа амин хуваачээсэн тийм байдал бас байж болно. Гэхдээ христчин хүмүүсийн бидний хувьд болохоор хэдийгээр бусад тэр бүх зүйлс маань биднэрт хэрэгтэй, зайлшгүй чухал боловч гэхдээ юутай зөөрлөшгүй хамгийн агуу зүйл нь юу вэ гэхээр бурхныг олох. Бурхан байдаг. Есүс Христ. Мөн түншлэн Тэнгэрийн хаанчлал. Хэрэв үнэхээр бид чин сэтгэлээсээ Бурханд итгэж Бурхны хаанчлалын төлөө өөрийнхөө амьдралыг өдөр бүр жижиг үсээр дамжуулан зориулж чадах юм бол хизээ нэгэн цагт бид бүхэн хамтдаа Тэнгэрийн хаанчлалд очих болно. Энэ хуучин гэрэн дээр болохоор Тэнгэрийн хаанчлалыг юу гэж ойлгодог байсан бэ гэхээр Тэнгэрийн хаанчлал бол одоо цаашдаа үүсгэн байгуулагдах нэг том хаан тулс гэж боддог байсан. Израиль гүрэн агуу агуу гүрэн ерөөсөө зовлон шаналгүй тийм сайхан гүрэн бий болно гэж боддог гэсэн. Харин шин гэрээнд орж ирснээр Тэнгэрийн хаанчлал маань юутэй зөвлөгдсөн бэ гэхээр Тэнгэрийн хаанчлал бол Есүс Христ. Есүс Христ. Есүс Христ бол Тэнгэрийн хаанчлал. Есүс Христийн байгаа газар бол Тэнгэрийн хаанчлал. Тэгэхээр Есүс маань болохоор түүнд итгэж байгаа бүх хүмүүс таны дотор та бүхний зүр сэтгэлд байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийн алил дээр хэлж байгаа Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж хэлж байгаа. Хэрвээ та итгэж байгаа бол Тэнгэрийн хаанчлал таны зүр сэтгэл байна. Тэнгэрийн хаанчлал таны гэр бүлд байж болно. Энэ учраас өнөөдрийн өдрийг энэ хүү бидний амьдралд хамгийн чухал зүйл юу болохыг тунгаан бодон өдрөө эзэндээ датгацгаая.